أشهد أن لا إله إلا الله Shines for Shams, the shining sun Which Allah placed for everyone And so is for Salah for when we pray, facing Him every day, facing Him till we meet our Lord. Allah, there's only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, La ilaha illallah. ضعف ضحى النور ako bude od smrti do pokolenje, u pres novih barijera na putu do naučnog dozorneta, taj će prijeći bez problema će prijeći za hrnjama. Ko bude imao izmicanja svojega puta i skretanja, imaće i tome posrtanja. Onaj ko pane iz svoje svojega puta i pa će žena neće prijeći taj put. Jer mislite da će Allah želešanu dati kjafirima bolje nego mu'minima. Mu'min u slabosti svoga imana skoro da poželi što je mu'min. Skoro da poželi da bude kjafir. Zbog čega? Zbog toga što kjafir uživa u haramu, a on ne može. Misliš da je to Allah uzdigao kjafir na mu'mina? Ne Allah! To je haram će njemu donijeti razočarenje i kaznu na on svijetu. A na ahiretu mu je mučenje zajedno sa tima. neka ne žele što nisu uživali u haramu dok su drugi uživali. Neka ne žele! Ako te jednog dana duša teža da imaš haram, jer poticu koju čate ima ti je, ne možeš imati. Pa nam poželi u zemljetu gospodaru, želim uriju na taj i taj izgled. Odmah! Hoćeš li vječno? Hoćeš li hiljadu godina? Na dunjaluku, braćo, radite mjesec da biste u jednoj sekundi dobili nagradu, tako? A ovdje radite dopojenje 2, 3, 5, 7, a nagrada vječna, i to nije da vam isplati par listića, nego da vam da i život, sigurnost, i ljubav, i ljepotu, i društvo kako vam odgovara, i bliskost Allahovu tabaraka wa ta'ala, i džennetske pijace, I šta još? To niko živ zamisliti ne može izve Allaha tabaraka wa Before we pray to help us wash us in the way And yet it's for your only dream Allah, only one everyone, Muhammad is his messenger أتحنو عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.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 za prste zbog čega? zbog toga što će se toliko kajati i toliko kloriti da će brzo povesti prste gledat će ruke do ramena يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ما دام ترى فيك وانا يدا نفرت سنك فيه بدو سيدا لنبريد فوريك قول ريشي يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا da Bog da nisam uzeo, reći će, tog i toga za da onoga s takim se družiti, s kim će razgovarati, kojom ću davati i od kojom ću, kod kojom ću uzimati. Znači, kojom će na mene upotati. A bi zbog čega, zbog toga što ga on odvratio s pravog pura, to jeste koje će na mene djelovati i odvratiti me od onoga što Allah žele šanhu, hoće i kuda na vodi Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Da je u pitanju odvođenja sa poslanikova pita, a ništa drugo, broka je sljedeći ajet, ponovo riječi iste odvalena, يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا vidi se kama sreće da sam uzeo slijedio put poslanika. Znači, ovo je njegov pisni prijatelj. Dopisnik od je uzeo za Halila, odvratio ga. Odakle, od puta poslanikova pa nije uzeo sa poslanikom Sabila. Nije uzeo puta od poslanika. Šta mi je uradio ovaj? Lakad adallani ani zikru ba'da izđa'ani. Odvratio me je od zikra, od upute, od Kur'ana. Nakon što mi je bila dostavljena, nakon što mi je došla, nakon što bio na njoj. وكان الشيطان للإنسان خذولا a šeitan je taj koji vodi čovjeka u propast koji čovjeka ostavlja bez Allahove podrške koji čovjeka pa čini Allahovim neprijateljem. Kao što kaže uzvišeni, istvorili smo čovjeka od kapice, a ono je jednom otvoreni neprijatelj. On ga je odvratilo da ostane bez podrške, da se sva Allahova tabara koja ta'ala sila okrene pod tog slabog roba. Koga je odvojo? Šeitan. Čime? Čime se da je odvojo iz društva mu'mina. A koliko ajeta u Kur'anu kaže Ja uha lezina amal takuva hava kuhu na sadu tini. وَمَنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهِ مَنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهِ Govorit ćemo uz Allaha u tome danas o priču do zemljata i do stranosti na njemu. Kazamo na početku da je Allah tabara kao ta'ala stvorio nas za ahiret. Stvorio nas za ahiret da nas otvorio za dunja, ostali bi na njemu stalno. A nas znači, otvorio za ahiret i bit ćemo na njemu stalno. A na ahiretu je učinio džennet i džennem. Nema pošeg. Nema neke vladovine ili brezunika ili stvoje na koje se možemo zadržati noćno jedno od ta dva mjesta. Znači, stvorili smo za ahiret, a na ahiretu je džennet i džennem. A radi za jedno i drugo nije tamo. Radi za džennet i za nar. Bože gdje, na dinaruku. Postizanje dženneta je tahatom, imanom i dobrim djelom. A postizanje vatre na dinaruku, one ahiretke, je kufrom i grešenjem. Nisi ni džene ti džehennem, ni ti pozvane stanovnici, niti je isti ti izbog njih. Ti do džene ta odljačena je hadisu, i poznate i svega onoga što traži od onoga ko hoće džennet, je pun prepreka. To kaže ne put, braćo, Allah kaže riječ put. Nemoj se pobude zamišljeni put koji ne postoji. Sledi i stvorite sliku, pita koju vodite, to je takav put. Jer mi ne idemo nekakvim imaginarnim putem, nego ja isti idemo ovim putem, da na njemu nađemo katanu koja nas zove, u fer, nađemo nosim koja nas zove, u fer, nađemo dobro čovjek koja nas zove tamo, lošeg tamo, nađemo minker ili ono fer, nađemo halal ili ono haram, to je taj put. I upravo dinalukom se postiče ahiret, a mi idući po dinaluk, vazi da put do dženneta. Pa kažemo, pić do dženneta, na njemu su strale, Da njemu nije smjelo što te odnosa da ne ideš. To je put na kome ćeš naći provali i duboku ne znaš nikak ćeš je preći. Ustani, nek te moraš iz vozu, uz konopu. Nek te moraš ispod zemlje, nek te moraš ispod bata, nek te moraš ispod bolje. Nek te moraš dat ruho, nek ćeš naći rosa, nek ćeš naći krv, nek ćeš naći krv, nek ćeš naći krv, nek ćeš naći krv, Neće znaš rit u općinutu. Neće znaš kako od majke od djetu su izme u kolju od jednom. Neće znaš kus kako se rišli. Sve strave koje ti ne daju da dođeš do žemljeta. Zamislite, kada ljudi vrše odluku, vrše presku odluku, vidjelite kakve je pred njih prepreke imaju. Šta mislite da bi on stekao malo kondiciju da mnogo razbiti nepredo, koliko mora da stavava prezak put. Zamislite put žemljeta i diskosti Allahu tabaraka wa ta'ala, da na njemu ne nađete to isto da morate priviti. Da morate na jednoj nogi prići, da morate oprezno. Da ne smo njemu biti ljudi koji se svi oba puta oba, pa da ne stignete, pa ti znaš. To što nas obušavaju, oni koji nas obušavaju, da ne vjerujemo, to pa nam ne prepoje, da nam nosimo tu što ako budemo je nosili, da neki cilj koji da nas cilj. Tako isto kad idemo na tom putu, naći ćemo, čovjeka koji je ovdje za prijateljsku ili prvi, upozna se onda je put. A mi imamo ilmi, mi imamo jekli, mi imamo uputu da je put poznat. I on nam govorio se suprotno ovome što smo naučili, mi što smo upućeni. I to je taj put. Pa kad kažemo put, slobodno zamislimo put. Na njemu obanja, na njemu treba dati glavu, na njemu treba odvedati mjesec dana, na njemu treba biti istruvan, i tako dalje. Sve su to prepreke, da vidi da li si ti zaista na jakinu da postoji džennet. Nema na ono vremena da imamo hadis kada utvorio Allah tabara za taj džennet džennet i poslao Džibrila i pokazao vam puteve. Zamislite kada bismo mi htjeli da poklonimo nekome sanduk dragulja i hoćemo sad da vidimo ko je dostojan toga i napravimo mu ispit znanstveni. Sigurno bila teška pitanja. Ili hoćemo da na drugi način ako to postignemo poslanjem, sumra je bilo velika, velika razdaljena i tako dalje. Pa spremim se da Allah tabaraka wa ta'ala postavi na obodu džennet, a znate li šta je džennet, a nije li nam odlasom džennet, zar ne kaže Allah tabaraka wa ta'ala da će im dati džennet, a rata ga lebu. Koji ko im je objasnio, opisao, kazao što čeka u njemu, nema u njemu smrti, nema u njemu tuzbe, nema u njemu rastrljanja od bragog. Nema. Ovo je put do njega lehat. Zato, draga moja braća, da smo na ovom putu ustojali. Ne treba na uopšte da gledamo kakav je put, ne treba da mislimo gdje ćemo dospjet. Kao se ne smije put do džahannama koji je lahak, put bez brige, opustenosti, položenja da što je god lahko, što se god smizla nepsu ili dušmaninu. Ne smije nas to odmane pa da uparimo u džahannam, nego mora se bojimo gdje ćemo dospjet u tine put. Ovo smo vrlo lahak čovjek koji pravi kuću. Znate ti koliko se treba napatiti. Pošto ne odustane od kuće, jer je teško. Treba istruga zadnji dinar. Treba dati kuću život, zdravlje. Ali vodi izad za sve to pitati šta? Uživanje u toj kući. Možda bi je kuću lahko uništi, sada ti si vidne, ode. A nikada ne pala koca, nije se povesti da je sliši. Nikada. Znači kuću da bi pravili, treba tri dobrovanja, mi to ne radimo. Zbog čega? Zbog cilja. Tako je džennet. Zbog cilja dženneta ulazka u njega što god podnosimo, ne mislimo, nego mislimo da u njemu uživamo. Ona se promaši. A isto tako sa riječima iz jedne vlaske, da se riječi. Ali kao što je ovaj koji može na dugno sušti kuću izminirati je, neće nikada minirati jer osta bez nje, tako i mi ne smijemo kranti putom džahannama koliko god on bio lahak. Treba da je za nas nemoguć. Na kraju, imamo li mi izbora da slijedimo jedan ili drugi put? Ne imamo. Allah se baraka wa ta'ala nam je jedan naredio, a drugi zabranio. Podržimo to je iman i dobro je dobro, naredio nam jedno i drugo. Put do vatre je kufr i gresi, zabranio nam jedno i drugo. To je dobro je dobro. To je njegove dobrote. Do Bro, narožuje dobro, a zabranjuje zlo. Onaj kot narožuje dobro, a zabranjuje zlo, sad da sebi znači da ti je prijatelj bez. Ali on to barak je pravo, nije nas ostavio, bez ipute, nego nam je vrlo opisao i odlasnio. I zabranio, a drugo isto je tako odlasnio i narodilo. Na tom putu, kao što rekao smo, čovjek će osjetiti svoga i svašta. šta osjeti će usamljenost, gurbetlok. Zmije će ga ubrudi na svašta. Što se toga oslobodi? Nagovarat će ga džahali od konjera koji imaju bolest na srca svem, na svašta. Neprijatelj njegov će ga strašiti i zavoditi. Allah te baraka wa ta'ala nam je to objasnio objasnio onome koje je bio čvršeg imana sada to peklo. رسول صلى الله عليه وسلم تكازو سوري انعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون من ماما دا تجالوفتي ينو اشتغوري من ماما دا تجالوفتي ينو اشتغوري شوتبت نبريتل جاهل ظالمي من ماما دا تجالوفتي كبا جالوفتي سبحان الله Rasula sallallahu alaihi wa sallam, pa ne treba da nam bude čudo što će nas zalestinati, će nam reći ljudi oko nas. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أونك ما تري تبلشتن nego oni Allahove ajete, sunniti Allahove ajete, nijeću. Znači, kreni ima iz toga, ma neće to činiti. Oni su to činio zato što ste iz Allahove ajete, što ideš putem kojim kriče Allaha i ajeti. A ostali to, da pomije Allaha i ajeta, možete ništa od toga reći. Znači nije to radi tebe, to je radi istine zbog kojeg, to je radi puta koji vidiš, mora da bude pozad, to je radi spočavanja toga tvojega rastroća u džennet. To oni rade jer su zavedeni, a vidjeli smo da je zavedeno ko, onaj koji nas hoće daleko od Allaha i milosti, koji nas hoće u džahannam, ili nije jer kaže kama sreće da sam slijedio put poslanika, kama sreće da nisam uzeo tog i tog za prijatelja, odvratio me od upute na to što mi je došla, a šetan je zaista onaj koji čovjeka vodi u propast. Vidite kako ide, šetan zavere ljude, to ljudi zavere nas, ljudi da odvore nas, odvrati nas od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači na tom putu će doći prijetnje od neprijatelja, jedna od drugoga neprijatelja koliko ima vrsta od kabića. U, ko, u što god se pojavi šeitan, odmah će rencati njegove ruke, njegove oči, njegov jezik, njegove razmišljanja, da rade na onome koga je šeitan usmirio. Zato ne mora da začudu, ko je nama dobro da će misli ostati na, na haku stavljeno. Pa ako se tekim šeitan da zavede ga, sutra se za istu vrstu. Neka je da ne odlazite ga na pomoljstvenu, nego ne vas ne smije djelovati, morate ga otkriti. Morate znati da je ono od onih koje je šetan uspio zaslikati za nekoliko. Skrenite sa pravoga puta. Prema tome mora da vam ovaj ajet kaže da su to oni koji vas obrade od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. إنهم ما يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وانظر حتى أتاه نصرنا ولا مدبر لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين I prije tebe su poslanici, govori Allah za Lasanu i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Tada je njemu suštine i prije tebe su poslanici bila židonini. Velakar kupubat rusula min kablik. I prije tebe poslanici su smatrani lažnima, ula židonini. Nije im se vjerovalo. Što Muhammede, ti si najbolji poslanik. Nije to izbrzo, nije on to izbrzo, šlajk to izbrzo, nije sad to izbrzo. Što će Muhammed? Ustajete na putu. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا بس izdržali فصبروا على ما كذبوا بس izdržali na istini koja je proglašavana laži وأوذوا وزية سنن الضمير اواني حتى اتاه نصرنا سرك هي وفا فتروج سرك هي الله وزل شانه وطول الى رسله ولا مبدل لكلمات الله انا انا اتمنى الله من الاسماء توقت ايتبن سبت تاكو يسانا ما سبت تاكو بسطو ولا مبدل لكلمات الله نوم انا اكوش اجنيتي الله لريتي نوم انا اكوش اجنيتي الله لريتي da se potvrdi iman kroz dunja i da se isto tako potvrdi kolebljivost prema Allahu tabara koja tvara i njegove istini. To su Allah ne reči, da se bolista jedna i druge da ne bolo ahbarakum i provjerit ćemo vijesti u svakom od vas. Jedan kaže ja sam mu'min, provjerit ćemo vijesti, ti si dao vijest da si mu'min, provjerit ćemo. Šta dalje? Možemo promijeniti ovaj put? Možemo lići drugim? Nikako Nema drugim putem, ajet sljedeći kaže وَإِنْ كَانَ صَبُرَ عَلَيْكَ يَرَادُهُمْ Ako bude tebi teško njihovo okretanje, s jedne strane, puste je nas na miru, ali nas misli što neće oni u istinu, pa uđe fitna u nas. A opet drugi put, drugi put nas napadaju neće da nas puste, uznamiravaju nas, pa ako možeš da samo prokopaš tunel ispod zemlje al sujaman sama pa te etruhum bi aja ako možeš prokopaj ti tunel nini nazi nešto da ne bosa pa im bosa znak u kopiji znači ti na tom putu moraš ostat nima ne okretanje što tebe iskušenje boka svoga sabra boka svoga jekina a ako nećeš nigo bezbora nema nema penji se uz nebo, ide kroz zemlju, to je mora, ako hoćeš okrenuti se i ti. Znači ti problema, sam sabra. Na tome što nas ulazi mene, na to što nas uzemiravaju, na to što je od istine, koju je tekstu da slijede, a ne to šara ulaze, obuze. Walau sa Allah ne razumaha na huda da Allah hoće svi ljudi ih, da dodivio na uputje, ali Allah daje svakom većem. Allah je mogao pisut, kao meleke, kao drva, kao kamene i tako dalje. Ali nije to to. Nije to to. Dunja je zanimljiva ovako, i ima se malo putu samo ovako. Mi znamo u hadisima da će pred sudni dan, kada bude vlada, ova Isa, ali sva i može bi, da će pred jedan, pred jedan jedan sudka, neće se sakriti od, od, od, od žiga, skupina ljudi. I jesti od istog šiga, skupina ljudi. Da je tako jedina sada, ko bi se pokazao da je kerim, da je pomenet, da hoće udjelit, da bi svi njih imali Ne bi takav dina uspio, niti bi uspio da, da, da nema smrti, da nema rana i svega ostao. Sve što ima, je ispit. Inša Allah je znao da Allah hoće da dini ovim svima na uputu. Ne bi bilo nikakva iskušenja. Ali, je zanimljivo baš lako. Fala takunan ne minel džahilin. I nipošto ne budi od džahila. Znači, na ovom putu moramo istret. A istrajnost na ovom putu se zove istekama. Istekama. Istrajnost na pravom putu. Šta je braćo istekama? ko na pravom putu među narod ne ustraje i bude čvrst postojan taj će biti čvrst i postojan na siratu sudnjega dana ko bude čvrst i nepokolebljiv u presku onih barijera na putu dinavskom do džaneta taj će preći bez problema će prijeti džahnjama ko bude imao izlicanja svojega puta i skretanja imaće i tamo posrtanja I onaj ko pane iz kresa ova puta i pače od jedna neće prići taj put. Znači, istekanat na pravom putu na dunjaluku, na uputi, je direktni prolog prolazka preko Sirat Šuprije na sudnjim danu. Pitao je Sufjan ibn Abdullah Sakafi, u hadisu Hrvada Ljži Muslim, رسول صلى الله عليه وسلlam da mu kaže nešto iz islama što će ga zadovoljiti da neće trebati nikad nikoga pitati. Pa mu je rekao Kul amantu billahi thumma istaqim. Reci vjerujem u Allaha i izdrži i ustraj. Ostani pri tome čvrst. U rečima poslanikovim sallallahu alaihi sallam u ovom hadithu Otkrivene su dvije stvari koje uputa od objedinjava. A to je iman. Kul amen tu billah. Reći verujemo Allaha. U sve što Allah kaže da se veruje. Sada stakim, zatim ustraje na Allahovim propisima. Ustraje na naredbama i zabranama. Izvrstava i zabrane, provodi se, izvršava naredbe, provodi se zabrana. I dana da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dat od velik govor. I upravo sa dvije riječi je kazao sve što Islam objedinuje. A to je uzmeto iz samog Kur'ana. Iz samog Kur'ana. U suri Pusirat. Gdje kaže uzvišeni. A'udhu billahi min ashaitan rajim. Inna alladina kalu rabbuna Allah. Thumma staqami. Oni koji rekli naš gospodar je Allah. Podruga Allaha. Thumma staqami. Zatim ustravu na šerijatu njegovom. Zatim ustravu na popisima njegove vjere, na naredbama i zabranama. To je značenje istakameta. Ali nekto najlepše što je kazao u opisu stranjaka na pravom putu gdje su riječi Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala koji kada je pitan za istakamet u stranjaka na pravom putu rekao je to je da budeš ustrajan na narodama i zabranama, a da ne skrećeš, ne zabacuješ trag kao što zabacuje trag listica. Radi Allah, one. Vidjeli ste listica, ide na ono put, onda ste metala zatim kroz vrn, ovo na njegu, pa se vraća opet na put metar, pa priskoči ogradu, pa ovo uđe u da vratnice, pa kroz ogradu, šara. Istikana je da ide na putom, nema skretanja. Tako čovjek pomere Allaha po poslovnu, da ga eh, osladi mi se dunjalk, pa zaze u haram, pa mi se oteži, od, učini težak ibadet, pa odustane od njega, to nije istikamet. To nije istikamet. Kako ćemo ostati na tom putu? Jer to je srž ustrajnosti na pravom putu. Srž vraćao je ljubav prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala naređuje nam da ga volimo i da mu robujemo iz ljubavi. Jer Bog nas voli i vjeru nam je propisao iz ljubavi. Pa onaj čiji namaz bude od pravda nad ljubavi prema Allahom, to je sin namaz, ne može ga izdržati kranja crnicu, niti godinu, kamo je čitav život, i da ustraje šta je taj namaz. Uzmućena iz njega ljubav prema Allahom, tabara kao ta'ala. Kada čovjek može ostati na pravom putu? Samo onda kad ljubav prema Allahu tabara kao tala ga je zadovoljila i ne trebamo druga. Ne trebamo druga ljubav. Kad god se umješa u ljubav prema Allahu želešanu u drugi neko, onoliko koliko se umješao, toliko smo spremni da ga slijedimo. I šta? Odstupimo od poslanika. Odstupimo od poslanika. Što je ta ljubav prema nečemu drugom veća, više smo se udali od istikame. Neko će se upitati, ako je srž rodovanja Allahu tabaraka wa ta'ala ljubav, možete onda naredbe? Moramo odgovoriti. Naredbe su potvrda istinitosti tvoje ljubavi. Jer svi će na suđem danu tvrditi da imaju ljubav prema Allahu, da ga vole, da mu robuju. Ali dola su potvrda. Pa što reći, volio sam Allaha tabaraka wa ta'ala i kranio sam, i volio sam ga, i volio sam onoga koga on voli, i nisam volio onoga koga je on voli, pa zabranio i tako dalje. Znači, djela su naš dokaz ljubavi prema Allahu tabaraka wa ta'ala. I njih treba da bude. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دعوة براتشو كو استرأي نا استقامتو كو استرأي نا pravom putu كو savlada prepreke koga كو u džennetu Allaha والله تبارك ta'ala pa u džennet prevelja preko tih prepreka i učini malim Allah tabaraka wa ta'ala će mu dati ono što je obećao a toga je mnogo a toga je mnogo mi ćemo navesti jedan ajet koji je pobrojao nekoliko stvari ajet njegov početak smo već spomenuli, citirali je u suri Fusilet gdje uzvišeni kaže a'udhu billahi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 da im spušta meleke koji im daju podršku pa rekli smo da je put do ženneta težak i strašan prepreke na njemu skoro ne savladive, pa mnoge ne zamislive. Ali neki njih doista šta prevladaju, odakle im ta snaga? To je podrška Allahova tabaraka wa ta'ala. Pa kada je u pitanju salaka, Allah im je osladi i uljepša. Kada je u pitanju istim za riječ, Allah im je osladi i učisti da je reknu. Kada je u steza jer harama, Allah je lešanaju omrazi harame i čistotu im uljepša. To je ta podrška kojim Allah tabaraka wa ta'ala šalje se da su iskreni. Spuštaju im se meleki i daju im podršku. I prepreke koje drugi ne mogu zamisliti da im se primaknu. Strašne su same po sebi. Strašno je gledati čovjeka koga je razdjena granata, ne mora da se tebi milosti, to je samo teško, kamo da tebi se to desi. Međutim, kada Allah tabara kada ta'ala da podršku, jedino što želi iskreni rob je to, jer ga je neko potekao u džennet. Nije tu prepreku pre, prešao, a ti se vratit ne ozu bilah i na prve prepreke. Tako da postaje, tako da postaje šta? Ove se god ove prepreke postaju lanke, ne bi drugima kročio. Ne bi drugima kročio. To je prvo dobro koje Allah tabara kao ta'ala daje. Onima koji, šta ima, budu imali ihla, stavhid. Kalu rabbinu Allah. Gospoda reši Allah, ne drugi. Ni u malom, ni u velikom, samo Allah. Allah. Suma stakonu. E nije reknu i evo gotovo. Da je samo reći, ne bi bilo kušnje. Ali Allah je odobrao kušnju. Pa ne se Allah je lešano sa mormom ko rekne moj gospodar Allah, ko uđe u vjeru dati odmah sve slasti. Ne, ne, ne. Mora vjernik da ulaže sabr. Čvrstinu, borbu, doista borbu. Borbu. Dunjaluk je borba. Borimo se za džennet ili džahannam. U njoj se gine i gubi, braću. U njoj čovjek podvođiva šeitana i njegove vojske. Koliko ih je samo na zemlji. Koliko ih je samo na zemlji u ljudskom obliku. Ali čovjek ako ustraje na pravom putu na Dunjaluku, sinu je porazio. Kako? Tako što su sve nemoćne da odrata od Allahova puta. Znači, porađene šeitan i njegove vojske. zato nije borba? A u drugom slučaju, ratuje i šeitan protiv njega, pa ako ga dobiješ da bila, buda kraj džahannam. A ima li gorek poraza? Znači, nisi čovječe tu da rekneš vjerujemo Allaha i završio sam. Moraš da svoje vjeru ustrojati, očuvati je, saburati, jačati, boriti se za nju, odbijati šeitara, odbijati njegove vojske. Jačati svoj iman, jačati svoje znanje, jačati svoj ahlak. Borba nastavlja se. Zato Allah Želešanu je ovdje spomenuo dvije stvari. Čisti tevhid i sabr na vjeri. Sabr na vjeri, stikanu. I pa se spuštaju meleki, inša Allah, ne možemo mi. I znate značenje riječi la havla wa la kuvata illa billah. Koliko god htjeli ne možemo, ali mi malo saburamo, Allah nam da puno sabra. Mi malo tražimo znanja, Allah je Allah šalim vas isturiše mnogo i mnogo. Mi malo blago služimo, Allah tamara kao ta nam omili to, da odjednom zaboravimo džahilijati njegove, njegov ahlak. Znači to je podiška Allahova, Nakon koji vjeruje samo u Allaha tabaraka wa ta'ala i koji je odlučen da se bori, a on je slab, zato mu dolazi od Allaha tabaraka wa ta'ala pomoć, podrška. Šta se još dešava? Allah tahafu. Allah tahafu. Drugo je dobro, onima koji uvjeruju i ustraju, nima straha. Nema im straha. Strah je braće od onoga što predstoji. Nema niko straha od onoga što je bilo. Niko ne, ne strahuje od učer nego spravljujemo od sutra. Allah tabara kao tala im kaže da se ne boje. To pa kako mi se bojimo? Uloži, uloži matke, uloži sve ono što ti možeš. Pa ne ima straha, inša Allah. Ostala će Allah žele šalama doknuti. Ali neka se ne boje, misli se na ahiret. Da se ne boje smrti. Ne se ne boje kabra, proživljenja, džahennama, bilo čega. Ako budu oni, neka se ne boje. Došli na smrtnom času, neki! Neki! kao ćemo to spomenuti malo kasnije, koji će ih stalno bodriti i veseliti i hrabriti. Jer idu na dalek put, strašan put, zato im dolaze meleki i nema za njiha straha. Nema straha od kazne koju je silni i svemoćni spremio, za njiha nije. Nema straha od nje. Nema straha od odbačenosti. Nije za njih, za njih je bliskost. Vala tahzanu. Treće, i neka se ne žalosti nema niko žalosti za sto godina onaj, nego je žalost za ono što je bilo. A žao mi bi to, a žao mi desi se to. Neka ne žale što nisu uživali u haramu da su drugi uživali. Neka ne žale! Zar mislite da će Allah želešanu dati kjafirima dole nego mu'minima? Mu'min u slabosti svoga imana skoro da poželi što je mu'min. Skoro da poželi da bude kjafir. Zbog čega? Zbog toga što kjafir uživa u haramu, a on ne može. Misliš da je to Allah uzdigao kafire na mumina? Ne Allah! To je haram će njemu donijeti razočarenje i kaznu već na ovom svijetu. A na ahiretu mu je mučenje zajedno sa tima. A tebi će Allah sadara kao ta'ala. Ako ti je to ostalo na srcu, u džennetu samo ono poželi. Ako ti je jednog dana duša težba da imaš haram, lepoticu koju kafir ima, ti je ne možeš imati. Da nam pozvoli u žennetu gospodaru, želim huriju na taj i taj izgled. Odmah! Oćeš li vječno? Češ li hiljadu godina? to misliti da imaju kjavre, će Allah dat kjavre malo ono što, što mu'minima neće, da daju kjavre, da ne! Ne! Ima tahtinu! Nemojte se žalosti što vas je prošlo to, niste urabili to, nije zvijeste to. Nemojte se žalosti što ostaju iza vas djeta, šta će biti sa djecom, šta će biti sa braćom, šta... Ostaje Allah tabaraka wa ta'ala. Ostaje Allah tabaraka wa ta'ala. koji ime našao kada da se brinu, brineš o njima, naći će drugi da se brinu. A dovoljan je on, subhana. Znači imam snage, da im niko ne treba, učit će i neovisni. Ponos čovjeka je neovisnost o ljudima. U bil džanne, u بالجنة bil džanne. četvrte dobro radost nagovještaja džanneta. Već ovdje Allah te barak je ta'ala dok te zove u ima, odmah te dešava žennet. zatim kada umireš prikaže ti mjesto ženneta. pa ti prikaže mjesto ženneta u koje ti treba otići Pa ti bude još draže što nisi tu i stalno melek dođe na smrtni čas da te podrži I يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah učvrši one koji vjeruju riječima podrške na dunjavu i na ahiretu Na dunjalu ti objavio Kur'an. Kad te Bog popale fitna, otvoriš ajete Allaha, vidiš istinu. I da si dobitnik i ostaješ. Tako kada umreš, dođe ti melek koji odbija šeitane koji te zavali da učiniš širk na tom, na tom momentu. Kažu, ne, ne, gospodare tvoj Allah, vidiš šta ti je dao. Zadao žennetom. Zatim, peto dobro, nahnu u fil hajati dunja wa fil ahirna. Pustite meleka, ma ijetul melaika, s tobom su meleki Allahovi. Nahnu u ljudu fi hajati dunati l'akhra. Mi smo vam prijatelji, mi smo vam bliski, mi smo vam pomagači, mi smo i koja štitima na dunjaluku i na ahiret. Pa na dunjaluku, kao što smo već rekli, podržavaju nas. Hajru nas upućuju. Opominju nas da redujemo na zlo. Čuvaju nas, min amri Allah, min, min amri Allah. Čuvaju nas. To Allahu i naredbi odbijaju od nas šeitane, odbijaju od nas svako zlo. Zatim u kamoru sa druge strane da ne bude, ne bude dosadno, da nas ne bude strada, da ne budemo sami. Tu ustavljaju iz kabora sa nama, na sudnjem danu sa nama, tu ko svima čupio sa nama, i u džennetu sa nama, i ostaju vječno. Vječno kada uđemo u džennete, draga braćo, ulazit nam na vrata i govorit, Salamu na alaikum, bima sabartum. Sa nima ukva dar, neće nas zapustiti u žennetu, nego će nam još radost obećavati, govorit će, salamu alaikum. E na vas mir bima sadakum što ste saburali. Na čemu? Na pravom kopini države. Te kuća, koja je kraj, ko se zadnji smije, najviše se Dobra kuća nije dobra sada kuću posle nje upatni. Nego je kada ona kraj, kad je posle nje više nema promjene, sa nijem ukvad dar, i lijepa je posljedica lijepa je kuća koja je završena. šta još? U džennetu, nalegi sa nama svugdje, velakum fiha ma tehtehu i anfuzukum. I imate što vam god duše poželi. Allah ta baraka wa ta'ala zbog ovo našeg malo imana, zbog ovo našeg malo bjela, daje nam vječno šta god hoćemo. Gledajte čovjek nekad nešto hoće. A ne može to idejom da nikako uobliči. Pogotovo kad uobliči ideje, ne može da kaže jezikom. Pa uzmišljeni ne kaže ima što sve što poželi, pokažete. Jer je to manja sposobnost. Niti sve što zamislite, jer je to opet manja sposobnost, nego što god poželite. Znajte, zbog čega? zbog to malo vašeg imana, zbog malo pri naših dijela. A gledajte šta je Dunjaluk i njegova nagrada. Na Dunjaluku, braćo, radite mjesec da biste u jednoj sekundi dobili nagradu, je tako? A ovdje radite deponiju 2, 3, 5, 7, a nagrada vječna i to nije da vam isplati par listića, Evo da vam da i život, sigurnost i ljubav i ljepotu i društvo kako vam odgovara i bliskost Allahu wa tabaraka wa ta'ala i džennetske pijace i šta još što niko živ zamisliti ne može izve Allaha tabaraka wa ta'ala osim Allaha tabaraka wa ta'ala to nije onima koji povjeruju pa se odmetnu nego samo onima koji povjeruju i samo ispravno povjeruju sa tevhidom i ihlasom i koji na tome ustraju i na tome umru molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da učini naš iman ispravnim i naše nijete čistim i iskrenim i da naše korake na pravom putu učvrsti i da nam da podršku da nam osposobi duše da se ustegnu od zla a da nas uzdignu na dobro i da prepoznamo one koji nam žele zlo i njemu pozivaju a da se odazovemo Rasulu sallallahu alaihi wasallam koji dobro poziva i koji ga je prvi slijedio molim ga subhanahu wa ta'ala da potpomogne muslimane na čitavom svijetu i da ubrza snaženje Islama i njegovu pobjedu.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 رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا أيوة. اجتنابه اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا اللهم افتح لنا البلاد وقلوب العباد اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم ثبت علمانا على الدرب إذا دمع عينيك يوما جرى وهل ترحم الحامل المستضام ذئاب الفلا وأسود الشرى أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى وهل ترى Ako mogu bit tebe tvoje knjige neće moć Udruženje muslimana Sjeverne Amerike i Mesđid Sahva obavlja veliki broj vjerskih aktivnosti, među kojima su džuna namaz, klanjanje svih pet vakata namaza, zatim organizuje i održava vjerska predavanja, učenje arapskog jezika i mekteb za djecu. Međut sa hvanudu i veliki izbor izdavačke djelatnosti koje treba da postane neizostavno štivo u svakoj našoj kući jer izbori i sadržaj knjiga koje vam nudi Međut Sahva su briga za vaš duhovni opstanak. Tu možete nabaviti i razne hutbe na audio i video kasetama. Međud Sahva se nalazi na adresi 4913 North Whipple, Chicago. Sve informacije možete dobiti i na telefon 773 539 7748 Udruženje muslimana Sjeverne Amerike i Mežđid Sahova. أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى وهل ترحم الحامل المستضام ذئاب الفلا وأسود الشرى أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى فتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى وهل ترحم